Bueno, bons días. Gracias a todos por vir. Eh, vamos a empezar hoxe a cerimonia de gaivotas de Ourense. Supoño que a maioría dos que estáis aquí xa sabedes un pouco do que vai a cerimonia de gaivotas, pero para os que non os saibades, vou repasar un pouco o que é e as, as directrices, as dinámicas coas que funciona. A cerimonia de gaivotas é un microaberto itinerante que se realiza en Coruña, Vigo e agora en Ourense, e a idea é que é un microaberto no que os poetas poden sair e recitar os poemas que les queiran. Poden recitar nos, eh, na linguaxe que les consideren e poden recitar eh, pois unha media de entre 3 e 5 minutos e un entre tres poemas para que nos dé tempo a todos a recitar. Normalmente, como adoita ver non moitos poetas, eh, dá tempo a facer unha ou dúas roldas e pouco máis. Quero dicir, mm, decir que non se acepta ningún discurso que pode incitar o odio, Eh, non sei se estou olvidando algunha cousa máis. Bueno, a cerimonia de gavotas de hoxe va estar gravada en Radio Liberdade. Alfonso comentoume que para que se entenda ben é mellor recitar de cara ao micro, pero se alguén o quere, pode pedirlle a Alfonso un micro de solapa e poñemos un micro de solapa para que non teña que ter o micro delante da cara que pode ser un obstáculo para eles. E bueno, cando o poeta recite, aquí non hai que non se chama o seguinte poeta. O micro queda aberto e cando queras, ti sais e recitas o que ti consideres. Non tes que recitar un mínimo de tempo, nin un mínimo de poemas. Sae recitas e sentaste. E bueno, empezamos. E para empezar, vou empezar eu. Un home fuxe. Non sabe do que fuxe, pero fuxe. Fuxe está ferido. O seu corazón late e está ferido. Todo latexo é unha ferida. É poeta, está ferido. Todo poeta latexa como quen fuxe. Dúas frechas craváronse no seu lombo. Unha de punta roma, outra de punta dourada. As cicatrices son agora horizonte. Unha empurra, a outra tira, ambas cara adiante. A ferida tórnase profecía. Un home fuxe, non sabe do que fuxe, nin da súa concreción, pero fuxe mas nunca mira atrás polo temor da confrontación, polo temor de verse corpo de sal ante a inercia do depredador, ser asimilado pola fame do conformismo. Un home fuxe, e a súa mirada exténdese buscando os puntos de fuga no horizonte. Sabe que unha fuxida é tamén unha búsqueda cega, onde as formas revelanse seu tacto. Un home chega ao bosque, chega ao centro. No bosque xa non fuxe. Ele é o centro o centro do centro, onde busca comunión coa palabra e tornar un, un corpo sen volumen na constancia do loureiro. Moitas gracias. Grazas e con permiso. Se miña sombra tan só fose, menos feluxe e máis galina, vaca rubia entro coa touro bravo, Mais se Feluxe é touro e tebra e fica por dentro cando durmo. Fala e fode, famenta de pesadelos e tan só fose un pouco dourada para guiar en lugar de verse arrastrada. Se tan só fose algo menos inimiga, unha silueta menos cruel, unha fronteira menos rísida, un retrato menos fiel. Mais aí estou, queimade en altares de chan e paredes, tapando unha luz que nunca emito. Miña sombra non ten ollos nin outros órganos. Semella, con iso, que me sobrevivirá. Disperso miña sombra nunha praia pedregueira entre o triscar de rochiña con rochiña que a auga de penicou de conxuntos impoñentes. O mar fai coas rochas o que nos coas margaridas. Agardar. A que o vento sopre a favor e as ondas armonicen. Perdo miña silueta como me perdín a min antes, trepo horizontal por sendeiros sen marcar. Ollo a miña compañeira desfeita e desfágome en pranto mudo silandeiro. O lado do mar, as vaguas volven coa familia, o lado do mar, a familia volve comigo, o lado do mar, perdo a sombra. Non se deteñen as vaguas sen pranto, apenas mililitros de alma que escorrega polas fazulas desnortada. Eu tampouco sabería onde ir se quedase sen fogar. Canta alma me queda por chorar, que facer cando se esgote. O terror de casulos en metamorfose cuncha capelexada que xa non quere ir a ningures. Onde se agocha a miña sombra cando teño medo? Quen está coa miña sombra cando estou só? So? De seguro doenlle as mesmas saudades, emocionanlle as mesmas armonías, laia en silencio como eu laio. Mais unha sombra non pode chorar. Non cabe vagua na silueta. Quizáis cabe o pranto. Cando cante a miña sombra poderei dicir que acontezo de novo e ben acompañado. Entón, cando torne en luz Fora da umbría do casulo agromarei a velaíña, espreitareite pola noite sen ofensa e con atención. Dormirei o teu lado durante o día con opulencia e sente de catar. A velaíña tornada luz, consecuencia tornada causa, cando morra as miñas as anses farelar ante os teus ollos en escamas luminiscentes lembranza dunha curta vida que polo menos sucedeu o teu carón. Durme de novo. Eu gardo a noite aínda e non me botes en falta ao disgregar, pois estarei en cada rayola de seda que abrigue o teu corpo, cando perda a sombra, cando torne en luz. Imaginade como seremos, hallardes ou non, se precisamos un día cada ano adicado a celebrar, ou máis ben lear e incluso reclamar a equidade desesada e demostrar e demostrada tal día. E o resto de días, que facemos? Miña nai é froiteira, costureirinha da natureza, xuntando retallos de distintas teas sociais co fío dunha, dunha necesidade xeral. Ela foi das que traballaron durante o confinamento, das que agarraron os cabos e turraron do barco varado metendo os pés no mar negro. Miña nai ensinoume a probalo todo antes de sulgar polo aspecto, Grazas a ela ajustanme case todas as froitas. E tamén que incluso a que semella máis apetecible por fora, por dentro, pode estar podre. Ou incluso ter vermes agochados que entran dentro de ti sen te decatar esa na primeira mordida. Miña nai sempre traía a casa as froitas de reciclase <laughs> do chollo. E algo que aprendín dela é que esas froitas demasiado maduras ou machacadas para seren vendidas son das que máis pendente hai que estar para que non rematen no lixo e que aínda estando brandas, cocadas, tal vez un pouco amargas, Ata pode que cunha parte que asa que quitar, que mellor non comer, poden ser as que mellor saiban e máis ben che fagan. Igual que pasa coas persoas. Grazas. Hai un camiño de terra que chega ata a miña casa. Vai pola beira do río, a sombra dos amieiros onde o Uriolo descansa. É un carreiro solitario, sen farois nin pavimento. Non importa día ou noite, choiva, solo ou vendaval, ali nunca sinto medo. Acompáñanme os fieitos, as espadanas tamén. A cristalina saúda a unha gralla cereixeira sen preguntar quen son eu. Ninguén sabe ali meu nome, ninguén o quere saber. Cando me baño no río, o zapateiro non pensa se son home ou son muller. A cidade non é calma, os coches non me protexen. Meu corazón non atopa amor nin entendemento nas miradas de outra xente. No mundo do ser humano manda o rexistro civil. Non me digas o que sintes, non me fales da túa alma. Que di no teu DNI? Es unha voz e unha cara. É a forma do teu corpo. É o nome e apelidos que che deron ao nacer, aínda que queiras ter outros. Non pareces non binarie. Non sabía que eras trans, Véxote e vexo unha moza. Non o digo con maldade, que non che pareza mal. Neste mundo non hai sitio para un animal como a min. Non hai mans agarimosas que me comprendan sen verme, que me escoiten sen ouvir. Quero volver co Uriolo, coa gralla e coa cristalina, e pedirlle a auga do río que me leve onde ela queira, moi lonxe desta mentira. Quero ser folla no vento, quero ser terra mollada. Quero sentar nunha rocha descompoñarme con choiva y e marchar sin decir nada. El país en el que yo vivía era inmenso, inabarcable, infinito. Plagado de caminos incontables, ninguno semejaba acabar. Plagado de caminos innumerables, ninguno tenía final, porque era infinito inabarcable, inmenso. El país en el que yo moraba estaba escondido, encubierto, oculto. Por más que trataras de alcanzar su frontera, no la encontrabas. Por más que preguntaras por su entrada, nadie la conocía, porque estaba oculto, encubierto, escondido. El país en el que yo vivía era inexpugnable, inaccesible, impenetrable. Nadie del exterior podía adentrarse en él, pues a nadie del exterior se le permitía entrar. Era impenetrable, inaccesible, inexpugnable. El país en el que yo habitaba era una hermosa tierra llena de vida. Un mar de terrenos frondosos, un mar verde hasta donde alcanzaba la vista. Se escuchaban, se escuchaban cantos al amanecer, se escuchaban murmullos al caer el sol. Y todos te recordaban sin cesar que en verdad era una hermosa tierra llena de vida. El país en el que yo vivía estaba repleto de gentes sencillas, inocentes y bondadosas. Todo el mundo compartía sus posesiones, todo el mundo compartía sus alegrías. Se querían aunque no fueran familia y nunca nadie quedaba atrás. Qué suerte poder compartir la existencia con esas gentes bondadosas, inocentes y sencillas. En el centro de mi país se erguía majestuosa la capital, Apolonia. También era inmensa y estaba oculta y era inexpugnable y era perfecta. Altiva y brillante jamás se vio nada igual. Todo se discutía allí, todo se hacía allí, todo comenzaba allí todo el mundo nacía y moría allí. Apolonia nos daba cobijo a través de sus calles perfectas, sus edificios dorados, sus muros de piedra, sus plazas amables. ¿Quién tuviera la fortuna de volver a nacer en Apolonia? Mas algo pasó. Sobre el país en el que yo vivía se cernieron las sombras. Esas sombras eran misteriosas, enigmáticas, etéreas. Tomaron los caminos secretos que nadie les había enseñado. Atravesaron las fronteras que no debían haber encontrado Qué etéreas, enigmáticas y misteriosas eran esas sombras. Las sombras que ocuparon el país en el que yo moraba eran brutales, crueles, despiadadas. Los ruidos se enmudecieron, los verdes se marchitaron, las aguas se evaporaron y las ciudades cayeron por influjo de las sombras, que eran despiadadas, crueles, brutales. Las sombras que llegaron a mi país osaron irrumpir en la sublime Apolonia. Y ella fue valiente y fue feroz y fue decidida y fue audaz resistió sin desaliento, jamás se vio nada igual. Todo fue en vano, todo fue inútil, todo fue una pobre tentativa de, evitar la inevitable caída. Las sombras aprisionaron a sus gentes, les anularon la vista, suprimieron su voluntad, sus sueños, sus deseos, y se las llevaron con ellas. Y nadie quedó atrás, pues todos seguimos a las sombras. Hasta hace poco nuestro país era inmenso, inabarcable, infinito. Hasta hace poco éramos gentes bondadosas, sencillas e inocentes. Hasta hace poco existía el país en que yo vivía. Pero ya no es inabarcable, ni está oculto, ni es impenetrable, ni está lleno de vida. ¿Quién tuviera la suerte de poder regresar al país en el que yo vivía? Bueno, este era mío. Y ahora muy rápido, muy rápido, quería leer que se me acordó que dije, tengo que traerlo para aquí. Preso de Amores, de Baltasar de Alcázar, para las fans del siglo de oro español. Es de este señor nació en 1530 y falleció en 1606. Y tres cosas me tienen preso de amores el corazón. La bella Inés, el jamón y berenjenas con queso. Esta Inés Amantes es quien tuvo en mí tal poder que me hizo aborrecer todo lo que no era Inés. Trájome un año sin seso, hasta que en una ocasión me dio a merendar jamón y berenjenas con queso. Fue de Inés la primer palma, pero ya juzgase mal, entre todos ellos cuál tiene más parte en mi alma. En gusto, medida y peso no le hallo distinción. Ya quiero Inés, ya jamón, ya berenjenas con queso. Alega Inés su beldad el jamón que es de Aracena, el queso y la berenjena, la española antigüedad. Y está tal fiel en el peso que juzgado sin razón todo es uno, Inés jamón y berenjenas con queso. A lo menos este trato de estos mis nuevos amores hará que Inés sus favores me los venda más barato, pues tendrá por contrapeso, si no hiciera razón, una lonja de jamón y berenjenas con queso. I feel pretty, I have brilliant ideas. I speak clearly. The rhymes come out on their own. When I feel pretty, good things happen to me. I suddenly have a lot of luck. I suddenly have everything go well. When I feel pretty, I understand why you kiss me, why you touch me. I understand why you look for me, why you like me. When I feel pretty, I also feel smart, interesting, funny. I feel I'm good, a good friend, a good daughter, a good granddaughter, a good niece, a good everything. When I feel pretty, I'm an incredible person. The best thing that's ever happened to you. When I don't feel pretty, I stop eating. I want to see another figure in the mirror, more polished, more pointed. I want to see another figure in the mirror with less height, with less belly. When I don't feel pretty, I go out less. I spend the day in bed stalking my girlfriends. Sometimes they don't feel pretty either, and I don't get it because I've never seen them look ugly. I don't understand it. I don't know what the limit is. I don't know who's free from this from this feeling. When I don't feel pretty, I speak to you again. So you'll give me a compliment. So you'll say, There's no one like you. Then I remember that you always lie, that your nice words have never been for me only. Then I feel even less pretty. When I don't feel pretty, I deserve all the bad things that have ever happened to me. Even that feels too little. Things in my life should be worse. When I don't feel pretty, I straighten my hair, I wear my big hoops, I put on the lip combo so you can see me pretty because I need your approval to believe it, to truly feel it. My value as a person, my value as a woman, depends on how pretty I am. And I can only be pretty through my body. I can only be pretty if my body is pretty, if others think that my body is pretty. More often than I like, I don't feel pretty. That's why I live a constant battle because the absence of beauty brings along the absence of everything. If I'm not pretty, I'm not smart, I'm not interesting, I'm not funny, I'm not good. If I'm not pretty, I don't exist. No one recognizes me. If I'm not pretty, I don't exist. I am nothing. <laughs> Eso fue una traducción al inglés de un poema de otra escritora, se llama Alba Maldires. Pero ahora me voy a atrever a <laughs> leer algo en gallego primera vez. El que me juzgue, que se prepare, por Dios. Vale. En inglés no, por favor. Ok. Brila, rayo de aurora cal un sono de paz blanco y purísimo. Aquel que no sosiego ¿qué le importa o oh tu fulgor divino? Chemí, serenas ondas, con rumor dos pinares, músicas, ah, y cantos y armonías. Para un sordo, ¿qué valen? Pasá, pasá de hermosas, feitizo dos que esperan y dos que aman. Amores y placeres son mentira, para que ten seca y alma. xa non se pode mirar cara outra parte, porque para calquera parte que mires, podemos agochar baixo o dredón ou tras a cortina do salón, pero o mundo sigue adiante, un mundo que xa non deixa indiferente a ninguén. Non se pode normalizar este caos. Levamos nas nosas mochilas moreas de cascallos de espanto, sen saber onde vomitar as nosas propias tripas, que xa están colapsadas de metralla, formigón e mentiras. Poboaronse as árbores de corvos estes días. Son grandes e brillantes. Ocuparon o Barbaña. Xa non hai estorniños voan baixo. Estes días con vento. Estes días con chuvia e tormento. Protestan e berran. Van pasando dun árbore a outra, deixando mensaxes nada claros. O río vai pleno. Eles son negros como estes días que semellan de inverno. Os corvos tomaron estes días as árbores do meu barrio, Non se percata ninguén a gasela, que tamén os ve, brillar ata que nos deixan cegos sen vista para seguir. O sol desta noite está agachado, como todas as noites, mas esta noite, esta enorme noite, o sol está agachadísimo, nunha cova. Imposible acceder, porque o sol está enfermo, o sol está podre, de enfermidade, de noite que abarca todo. Está agachado e morto de frío, por mor da noite destes tempos, unha noite xélida e oscura, que o penetra todo, ata o sol para enfermalo. Lograron entrar nos nosos cerebros, alma e corazóns, ata facer artificiais os nosos sentimentos, olladas de reollo, entre seres que amaban, que se amaban, e a cizaña intelixente, que se adentra nos nosos pensamentos e a arañeira que nos ten atrapados, que crea enfermidade rencor e medo. Imprescindible recoñecela, recoñecer que se adentrou e se adentra, ata facer artificiais os nosos sentimentos. La distancia son los kilómetros que separan varios puntos en el mapa, varios recuerdos en el cuerpo, varias palabras en el tiempo. Un puente que separa un sí de un no lo tengo claro. Un reloj que espera esa hora para ser mirado. Un tren que conecta presente y pasado. La distancia es la taza que se enfría en un bar sin nombre. Es el lado vacío de la cama. Es el plato que sobra en el asiento de siempre. Es el buenos días que ya no llega. La distancia es el cepillo de dientes olvidado en un baño, el ruido del ascensor en el silencio de la madrugada, el mensaje escrito que nunca fue enviado, la entrada al museo pegado al espejo, que refleja un solo cuerpo, un cuerpo que espera cartas en un buzón vacío que ya no escucha aquella voz, perdido entre el gentío. La distancia es una ciudad en la que ya no duermes, aquel vuelo de viernes, es el eco de las miradas de los que se quieren. Rellenar un calendario desde diciembre, un abrazo que ya no vuelve, un faro que no alumbra al que se pierde, el silencio de quien lo deja todo para no volver a verte. La distancia es un hilo invisible que dicen que es rojo, es aprender a vivir con otros ojos, un error de cálculo en palabras infinitas, es una grieta que aprende a ser bonita. Es una lengua que pronuncia un te quiero sin boca, es un paréntesis abierto sin punto final, es un idioma hecho de recuerdos, una coordenada sin destino, un latido fuera de sonido. Es una puerta cerrada, con corazones a ambos lados, con una respiración de náufrago. La distancia es un punto, ciego, sin llave ni camino. Gracias. O envuelto en un mantel de liño sobre a mesa comedor. Os ollos dos animais desecados flotan dende escuro. Raposo águia, xabaril corza. Comensais dun outro mundo. Pregúntome se foi o avó quen vos convidou, e mentres todas as viúvas verten ríos de fe sobre a envoltura do meu corpo, montaña de liño mantel. Serven devotos pastéis de porcelana, flan de café, brazos de xitanas. O raposo águia, o xabarilla e a corza, todos dispostos a cazarme. Dende dentro, dentes cada vez máis preto rozan no envoltorio. Pechos, meus ollos que premonición flotarán unha, flotarán igual unha outra noite, vixiantes das crianzas que eu devore no mesmo comedor, cando eu sexa, tamén, raposo águia, xabaril, corza. Na envoltura de liño, do mantel do meu corpo, pregúntome quen foi, na orixe, o cazador. Vai, agora vai outro. Miro nos ollos do cabalo que me miran. Polpas de ameixas para insectos ávaros. Daríavos todo a azucre, Daría vos, terróns, do meu sangue, se con iso fose desquen volver a vida. Pero non podedes, e eu, nun bosque de espíritus, bailo con bosco cada noite, no campo santo. As fillas guardadas no ventre da miña avó aberran subterráneas. Un parto no entroido, amor do sangue, as mans que cosen por pezas vestidos feitos de pel de cereixa. A miña avoa era costureira. A miña avoa máis eu, bailamos mortas. Escoita a nosa carne, música da orquestra. É onde nos bailamos onde nacen as primeiras, as musicas que o queimarán todo nun lume de plumas brancas. Somos grafías ilexibles pero somos respectables, corpos cuneiformes, agullas cravadas no índice. As nosas maus emerxen das mamuas coa fauteza da crecenza no entullo, como lampadarios que suxeitan a fasqueado tempo a noite doce, a voadora verbena onde aínda vive a miña aboa. A escuridade. O cemiterio da igrexa sempre foi bon lugar para danza. meriendo algunas tardes. No todas tienen pulpa comestible. Si estoy junto al mar, muerdo primero los acantilados, luego las nubes cárdenas y el cielo, y para postre dejo las gaviotas, jugando a la poesía y despeinadas. Si estoy en la ciudad, meriendo tarde, a secas, mastico lentamente los minutos tras haberles quitado las espinas, y cuando se me acaban, me voy rumiando sombras, rememorando el tiempo devorado con un acre sabor a nada en la garganta. Eh, eh, bueno, vos días, disculpai, pero es muy cortiño este poema, es muy muy cortiño. Disculpaime, xa que vai vir o 8M vai sobre iso, con, cunha metáfora, pero vai sobre iso. A ver, titúlase Fermosas pero feridoras. O que las foron é o que hoxe todas somos. Aquelas rosas que, cas espiñas, fixeron sangue nos dedos de quen, cruéis, as quixeron arrincar as súas propias espiñas supervivencia lle seguen dando, pois aínda hoxe en floreiros as pomos. Elas si souberon querernos. Fomos nós quen non as soubemos amar. Todas elas, elas todas, mulleres da miña rolda, fermosas rosas tamén feridoras, mesmo cando certo artista as subestimou nunha súa oda. Cortesás, poetisas, profesoras, activistas ou vingadoras. Delas nacín eu, outra silvestre pero brava rosa. A elas desagradezo a fortaleza que me deron para me volver máis loitadora depravadas, fieis, submisas ou rompedoras. Seguiremos picando eses dedos de quen nos collan cunha man indecorosa. Así sempre fomos, así sempre seremos, fermosas pero feridoras. Bueno, vou a ler un poema de Celso Emilio Ferreiro. Eh... <laughs> Eu xa te busquei cando o mundo era unha pedra intaita. Cando as cousas buscaban os seus nomes, eu xa te buscaba. Eu xa te procurei co comezo dos mares e das chairas. Cando Deus procuraba compañía, eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soi a voz do vento soaba. Cando o silencio chamaba polos verbos, eu xa te chamaba. Eu xa te namorei, cando o amor era unha folla branca. Cando a lúa namoraba soutes cumes, eu xa te namoraba. Sempre, dende a neve dos tempos, eu na túa alma. como se chama a cárcere que está, unha cárcere de alta seguridade, pero que está dirixida por e para cans? Guautánamo. <laughs> Pido desculpas aos ointes. Melatonina. O doutor receitoume pesadelos máis rosas. Agora poderei dormir mellor e hai unha canción de Berce soando a todo volume. Faime sentir máis perdida. Vou tomar? Outra píldora para voar máis alto cos ollos pechados. Made in a crown. Son unha raíña caída. Gobernar cantos máis corazóns mellor, aínda co meu latexe sen moitas ganas. Teño medo a quedar dormida aínda pechada nun corpo tan delicado e entrenado para repousar sen descanso. E podo vivir esceas de película só con inxerir un pouco máis dese pavor. Se me volvo adicta, vou multiplicar a miña forza. E soñei que perdía un bo a un París algo máis suxo. E soñei con tocar as columnas máis maltratadas do ceo. E soñei coa miña primeira vivenda, agora ignorante, da miña adultez e do meu respirar. O doutor receitoume pesadelos máis rosas. Daría a vida por unha lápida un pouco máis cómoda. Grazas. Pois Ash, ti non vas a ser a única que recites hoxe en inglés. <laughs> I was born to be ugly. I was born to be ugly. My hips are just two liars, and my lips will always burn every time a woman tries to love me. Oh, that is so good. I was bewitched by a fake smile. Chaos is served here but I don't owe any obedience to a fallen demon. Homo homini lupus. Let me transform into a beautiful beast that makes humankind shake. Venus, my beloved Venus. I know I'm a traitor. I cannot keep on pretending I'm a passionate lover for you. My forever, my Venus. I love to lie. I was born only to be ugly. E hay un último poema llamado Atea de amor. Déronme as chumbo e teño que aprender a voar con elas. Nos xardín de vivo hay un gnomo salvaxe solto que me quiere mancar, pero que ya no llega a tocarme. Son medio libre e o sol lembrou que ten que empezar a erguerse máis e máis cedo. A súa alarma é unha metralleta que dispara falsas esperanzas e tatúe, tatúa lume na miña pel mollada polo terror. Non creo na morte ni ningún rexurdimento. Son atea de amor e de indiferenza, e quedei cansa de recoller primaveras secas en campos alleos. Agora son a boneca que ninguén quería, Elevo sete séculos e medio maldita. Deixade caramelos caducados na miña lápida, ou gomas e máscara obsoletas, ou cancións de discoteca ben gastadas. O que sexa, hagas flores. Era broma. yo voy a leer a Dulce María Loinaz, que bien podría ser mi momento vital, la verdad. Cárcel de aire. Red tejida con hilos invisibles. Cárcel de aire en que me muevo apenas. Trampa de luz que no parece trampa y en la que el pie se me quedó, entre cuerdas de luz también, bien enlazado. Cárcel sin carcelero y sin cadenas, donde como mi pan y bebo mi agua, día por día. Mientras allá afuera se me abren en flor trémulos, pero aún míos, todos los caminos de la tierra. Bueno, hola. Eu son Lira, vou ler dous poemas. E, como a compañeira recitou un polo 8M, pois trae un que penso que tamén é caído para o 8M. Proserpina foi raptada, e as flores morren seis meses de doce. A aboa casaron a noviña e quella acontece a roseira que chora. Se cadra, levou nas o mesmo home. Visten os camiños de pranto porque entivo un legón e unha alianza sendo aínda tan nena. Proserpina foi raptada e calcinouse a fraga en luto. Ben sabía a roseira triste que a de pola boa roubada. As aboas cásanas cando ainda lles queda infancia, experiencia xeracional de secuestro, e hoxe pasaron 70 anos e marcharon as árbores tamén. Se cadra levas todas, perdón, se cadra levas a todas o mesmo home. Se cadra sabían daquela que sería Proserpina a boa de alguén. E este é sobre unha rata morta. Por un so mes, quixen a esta ratiña. Dende que naceu ata que finou e quixen a tanto e sei que se lle quezo corpiño coas mans o tempo suficiente Espertará? Se me concentro, decátome, esta man alumiñadora non é miña, será dun cadáver. E palpo o meu corpo con ela, os beizos, as cadeiras, estes sinitais que non serán meus, serán dun cadáver. Arrolo a ratiña morta con as mans, que me son un seto extraño. Empregarán os pelellos de nolas dúas para curtir os pergameos máis negros, máis negros, máis negros que a descomposición que cheira a bisal onde naceu o canangueso ermitán que gardo no meu adentro. Teño en mente un poema sobre un caranguexo ermitán, habitando un cadáver como se fose unha cuncha e ese cadáver son eu, que se sabe eu de si por ser a cubillo dun ser segredo e cobarde. Percórrome con estas mans que non son miñas, son me dunha marioneta, pregúntome como será a experiencia do sexo para este corpo alienado. Esta ratiña quixena tanto o seu nome, xa non terá, xa non terá sentido, xa non, negro máis, máis negro, máis negro, nunca crin nin unha morte. Nunca crerei nunha morte, nin na miña mesma. E por iso gardo cada corpo que atopo. Por iso gardo o meu corpo, por iso este corpo gardo cheo de argazo e de vermes mariños, como un peluche, renchido cos, cos lixos das profundidades a cariño a ratiña morta cunhas mans que non son miñas e cuxo garimo non quece porque son dun cadáver, máis que calor me queda. Practico a osteomancia, ofrézome no corpiño con devoción fanática, voto os arcanos maiores e saeme o ermitán. Caranguexo, que dúbida no meu adentro. Creo no que endese máis crin, mas nunca na morte. E pregunto, espertará, espertará, espertará, espertará, espertará. Esa está. No iris pétreo recreas a noite. A mirada atopa na fenda a promesa dunha resposta. Lerás na intuición da mirada a mensaxe da obsidiana? Lerás na interpretación da noite a mensaxe que demanda ser asida? Entenderás máis aló da superficie o profundo que se agocha tras lumbral umbral do visible? O reflexo devolve unha afirmación que anúnciase na súa cualidade paradóxica, do momento estático do momento efémero. Labras o significado nos pozos da percepción, ante a bondade da mirada, nunha proba, nun signo do eu revelado. Bueno, agora vou ler dous poemiñas cortos que non son meus. Un é de Antonia Pozzi, eh, poeta italiana, e chamase Nocturno. Len esplendor de estrelas no máis alto da bandeira. O vento pega a erva sobre a fronte dos mortos. Da follaxe súbita elevase o páxaro negriazul e cae o bater do bó pesadamente sobre o nocturno corazón monótono. E bueno, para rematar, eh, gustaríame ler un poema dunha autora que non é moi coñecida, é eh, Marta Cornblith, é unha poeta que é coetánea de Pizarnik. eh, di así o seu poema. No he cambiado mi forma, solo le he dado un nuevo destino a las palabras. Te sorprenderás de esta nueva manera de darme. Estoy harta de esta manía de suicidarme en cada verso, cada ocaso. Quizás sea así, probablemente la partida. No he cambiado mi forma, solo he decidido disimular. Esa costumbre trágica de abandonarme en el inicio y reanudarme en la caída. No he perdido el motivo, he retomado mi manera habitual, he reanudado el proceso no he perdido mi, hilo central. Esa forma triste de designarme en cada línea. Muchas gracias. Um, oh, no. ¿Dónde estás, página? Perdón. ¿Qué pasó? ou non, non sei que pasou. <laughs> eh, perdón, é que, bueno, fixen un clic donde non tiña que dar clic e entón eh, é o que ten cando non traes un papel, porque non che deu tempo a imprimir. Um, é <laughs> parte do poema todo isto. Eh, <laughs> eh, entrar na túa conta. Sí, entrar na túa conta, gracias. Sí. Un poema experimental. Eh, Um, hola, onde estás? Podes, por favor... Teño que volver a entrar na miña conta, ok? <laughs> entrar na miña conta, sí. Acceder, continuar, sí. Bon, isto é un, mini texto que se chama Documento Nacional de Identidad. Eh, o título está en español a propósito, porque o DNI está en castelán, claro. Miña bisaboa levaba no DNI un nome que non era seu nome. Meu avó de outras ramas, en parentesco coa bisaboa. Meu avó levaba no DNI unha data de nacemento que non era a súa data de nacemento. Miña mãe tivo que facermo DNI sendo eu moi crianza, porque non a deixaban cruzar a fronteira de Portugal comigo sen o marido presente. Eu aprendi dende moi cedo que calquera parecido que o DNI teña coa realidade é pura coincidencia. e vou ler outro poemiña que escribín cando, eh, cando miña nai me botou da casa. No medio da pandemia. Grazas. Grazas. vale. Florece a erva alleira perto da casa e lembrame o amor roubado. As caixas cheas de lembranzas dolorosas, a expulsión sacramental da nota discordante con precisión cirúrxica e coitelo suxo. Florece a erva alleira, soa, triste, sen figueiras centenarias que a protexan, sen osos familiares que a alimenten, sen memoria nin ferruxe nin as pedras dos teus petos. Florece a erva alleira perto da casa, que non é fogar nin é refuxio, son só tixolos, cemento e vidro, unha ferida aberta sobre a terra furada, entre árbores novas sen froito. Florece a erva alleira, ano tras ano, e penso na túa ida, bolsa na man, arrecendo a camelias e petricor, as mans cheas de amor e cinza e ganas de volver. Florece a erva alleira perto da casa e soño con ser eu tamén, cinza e osos quemados no sol, terra negra do pé da figueira, no peto da túa camisa. Que vos entraría mellor agora? Un poemiña de 13 versos sobre ser millennial ou un, son, ou un soneto sobre Spiderman? Xa sabía eu, xa sabía. Baixaba a corda fina e pejañenta, con eses aires de tecelá greja, a colorida dona que segrega, un gran poder no mesmo intrenquendenta. O san fotógrafo que experimenta, non se decata do andar que emprega na súa pel ao topo da meiga por ocupar a súa, a súa ollada atenta. Así, apuñala o centro da man, cravando ali penzoñentos caninos, que non libera ata que el sacode. Anda por ceo e muros co seu afán de capturar ladróns e asasinos. Fai todo o que unha araña pode. E agora vou ler un poemiña tamén máis ou menos curto que escribín hai dous días inspirado nun poema de Rosalía que está no mesmo libro <laughs> que sacou as antes e por iso traio agora. Lanzo cócteis molotov de tinta a un baleiro onde non se oen as explosións. Vomito letras nunha amalgama púrpura sobre o débil marfil, asitando a variña coa miña man non dominante, buscando feitizo que rompa a realidade, aínda que só se sabosa. Golpeo as pedras unha e outra vez para botar a miña faísca a grande fogueira da auténtica masia coa esperanza de, algún día, ser misto e bailar coas chamas sobre gasolina. Eh, de nuevo, gracias y con permiso. <laughs> Voy conduciendo en un coche, mi propio coche, es decir, el automóvil que es de mi legal propiedad. Según pise, avanza o frena y tal lo que viene siendo un vehículo de tipo coche. En mi coche decía que voy y ciertas necesidades me asaltan, fisiológicas necesidades animales. Al fin y al cabo, uno es humano y sangra y se cansa, no como el coche, implacable máquina. Estoy, pues, en esta circunstancia que describo, con las manos convenientemente ocupadas en la conducción, como decía, y se me ocurre un verso, y me entran ganas de orinar. Poesía y pis y yo en el coche concentrado en no estamparme, en satisfacer las necesidades de la circulación civilizada y no las mías. Poesía y pis en la vía interurbana, poesía y hay pero qué inoportuno, vaya. Necesito una gasolinera, porque tengo que hacer poesía y pis. Me han llegado un verso, las ganas de orinar y un verso, en ese orden. Lo volátil de la creación poética, lo inmediato de la facultad fisiológica. Al final todo es mierda. La salida. Ahora ya es tarde. Un volantazo sería considerado de mala educación. Y eso es ya lo que me faltaba. Poesía, pis y malos modales. No, no, no. Continúo, ¿verdad? Continúo. Eh, ¿Cuál es la poesía? ¿Cuánto el pis? ¿A qué atender primero? Si primero pis y luego poesía, me arriesgo a perder el arresto poético. Arrogante rechazo a la musa. Si primero atiendo a lo de los versos, me arriesgo a no orinar correctamente en aquellos lugares destinados a tal fin, que es el pis. ¿Cómo ignorar mi salud renal? Salvaje, menuda encrucijada, guata con un disculpen, pregunto, ¿ustedes qué harían? A los del Blabla, les digo, que llevan tres horas de cháchara. Pero claro, ante mi dilema, callaron y les digo, al borde de la palabrota estoy, al borde de la palabrota, de puro éxtasis, oigan, abismado entre la poesía y el pis. Miren, miren, miren cómo sublimo, sublimen conmigo, que está chulo, y ayúdenme a decidir, por favor y gracias. No quiero orinar sobre la poesía ni versar sobre mi orín. Necesitamos una gasolinera, aunque a decir verdad, las gasolineras son más de pis que de poesía. A mis pasajeros ya les da igual. Intento tomen nota de mis valiosas ocurrencias y mi lucha entre micción y dicción no los rescata de su estado adormecido. Entonces sucede. Ya desesperado veo cómo se materializa el espejismo, el área de servicio que dará rienda suelta a mis musas y manantiales. Elipsis. María, 32 años, muy puntual, te recoge y te deja donde se ha acordado. Simpático y buen conductor. Ningún problema, todo ok. Eso sí, ni el poema era tan bueno, ni tenía tantas ganas. Eh, voy a leer un poema de Rosalía da matriarca das nosas letras, feminista, eh, o Día da Igualdade que mañá, pois, eh, pareceume adecuado. <clears throat> Din que non falan as plantas, nin as fontes, nin os paxaros, nin a onda cos seus rumores, nin cos seu brillos astros. Dino, pero non é certo, pois sempre cando eu paso, de min murmuran e exclaman, Aí vai a tola soñando coa eterna primavera da vida e dos campos. E xa ben pronto, ben pronto tendrá os cabellos canos. E ve temblando a terecida que cubra a escarcha o prado. Hai canas na miña cabeza. Hai nos prados escarcha. Mas eu prosigo soñando, pobre, incurable, sonámbula, coa eterna primavera da vida que se apaga e a perenne frescura dos campos e das almas, aínda que uns se esgoten aínda que as outras abrasan. Astros e flores e fontes, non murmuredes dos meus soños. Sen eles, como admirarvos, nin como vivir sen eles. Luz azul. Quedei sen rumbo buscando a miña propia alma no lugar equivocado. Luz azul, lese igual do dereito ca do revés. Polindromía adictiva do padal de que na proba. Dúas palabras e de seus. Dúas constelacións e o universo volverá estar en inverno. Este compás hai dez séculos que funciona fatal. A galaxia está a piques de deterse nel. Compás enfeitizado. Meiga, varada, nalguna praia inventada nos meus versos. Caín. Caín da vasoira. Caín e Abel reconciliáronse ao sentirme descender polo abismo. Caín directa ao ceo e aprendí a ler a mente dos demos. A tormenta fíxose máis forte e dificultou a miña navegación. Busqueina ata perder o sentido da orientación como se estivese perdida nunha especie de unha especie... Oh, como se estivese perdida unha especie en extinción nun caligrama de xeo. Océano siberiano de recordos dunha luz que quedou fundida por brillar demasiado. Percorrín máis de sete mares, sen dúbida. A miña alma debe de estar naufragada nalgún deles. Cando os latexos do meu corazón fanse máis fortes, penso que teño que estar preto, E sigo perdida nos meus propios versos, e sigo perdida no meu propio mundo. A lúa que eu mesma creei tra traizoume onte a noite. E desde entón vivo a escuras, demasiado tarde. Perdínme nos confins deste caligrama e a temperatura baixou de súpeto. Carambelos e sarabia ciscados por todo o mar, saben a auga en mal estado. A miña data de caducidade tamén morreu aquí. Eucalipto, ticaliptas, acalipta, nos caliptamos, vos caliptades, eles caliptan. Pido desculpas, ya está. Estos tres poemas escribínos esta semana. Seguir escribindo versos, pensamentos incendiarios, por mor dos incendios de arredor. Que máis se pode facer se non emitir algo que non sexa só silencio, algo que altere esta soedade, repleta de guerras, polos catro costados. Xa está ben, non podemos vivir neste caos permanente, neste nilismo civilizatorio, voltar ao estado salvaxe, onde estemos libres de pulsións mortuorias, espidos de novo nunha praia do porvir que este chea de area por onde camiñar plenamente en paz, achegándonos ao mar para mergullarnos no refresco vital que remate co inferno no que vivimos. O son na gorxa Hai unha radio no fondo e remataron os noticieiros. case silencio. É hora de descanso para moitas, hora de voltar ao tallo. Moscas turbadoras máis alá cortando erva. Cortando a esperanza, pásanse algúns a súa morte, danando vilmente a tastenuación humana. Deberíamos desertar deste mundo terrible, sernos pola tanxende, botarnos monte abaixo ou monte arriba, cuspir con forza sobre a terra para humedecela aínda máis, e pisar forte cos nosos pés cansos de inmobilidade permanente, ollar o ceo e albiscar de novo as estrelas, fugaces ou non, intervir na mentira, domesticando os bulos, preparando a rabia para que saia por algún lado, que non sexa nós mesmos, arroutar con tanta forza que caian de medo todos os mísiles empalmados de viegra fascista. Cada un co seu monólogo, coa súa festa particular, e mentras o unísono vanos mortificando máis. Cada un na súa colmea, no seu bar, coa súa endogamia particular. O mundo propio sempre o mellor, que dicían por aí. Cada un reivindicando identidades que non teñen sentido. Neste mundo sen igual. Cada un resistíndose no cansanzo, resistíndose ao amor, arrastrándose co cabeza baixa, sen mirarnos os ollos e comprender que debemos conxugar dunha vez, desconectar dunha vez, desarmarnos dunha vez, dunha vez e xuntarnos dunha vez, para parar dunha vez o despropósito do mundo que non dá parado dunha vez. Gracias. me estaba debatiendo aquí varias cosas. Una era hacer pis y salir, y dije, bueno, voy a salir, así que <laughs> aquí estoy. La segunda era, bueno, el micro está abajo, soy muy alta, así que mejor, así que todo está para mí. Y como empezasteis a hablar de Rosalía, pues ahí vamos. Con 24 flores, no mes máis curto, fuches, rodeada pola vida dun río que flúe, un río que non cesa, que segue e segue ata a eternidade, como as palabras que deixaches no vento. Diches camiño as voces da terra, ofreciches sendeiros de pegadas duradeiras. Enchéronse de saudade os corazóns que soñaban con amores de ficción. Os teus versos fixeron vivir as ansias dos que buscan e tamén a escuridade dos que duvidan. Removeronse os pensamentos existencialistas, deixándose ver esas venas feministas. Conseguiches liberdade na cultura, outro estilo de poesía pura, aínda que ás veces fose oscura. As luces alumean rostros nas noites frías, seguindo as letras dos que non se arrepían. Sabiduría das follas, novas, pero tamén das que se moven cando o vento as asubía. As silveiras, orfas, foron queimadas para estar lonxe da nosa beira. Morriña da soia lonxanía, de non poder volver a tocar as ondas do noso mar. As aldeas atardecían co único sol que as quenta, pois só as almas moran nos cimentos que se sentan mas aínda quedan as negras sombras dos, de, dos que todavía se lembran. O igual que teu nome se contempla paseando polas rúas, conseguiches, Rosalía, non deixar de ser túa. Como é a segunda ronda, vou ler outro. <laughs> vale, me paso al castellano ahora. Buenos días, buenas tardes ya, por cierto, ya no sé, pero bueno, os lo repito. Eh, Gracias a vosotros que me escucháis, gracias a vosotros que lo disfrutáis, gracias a las personas que vienen porque nos asustan. Hoy aquí estamos, verseando versus a todas estas almas itinerantes, otra mañana de arte constante. Y ahora que ya hice el preludio, vamos a por el tema de estudio. Lo escribí pensando en el hoy paradójicamente, sentada en un tren en el que ya no voy. Y allí mismo, ¿qué es lo que veía? Si solo somos cuerpos trasegando por las vías, túneles oscuros bajo cielos que brillan, miradas que se cruzan bajo el puente de mayo, mensajes que se enviaron por audios no contestados. Somos números, números, números en otro asiento barato. Somos números para cualquier amor ingrato. Somos, ¿qué somos? Ni tú ni yo sabemos de lo que hablo. Pero es cierto lo que queremos pretender ser, o esto es parte de una ilusión. ¿Seremos presas de una ficción? Hasta la vista, en eso yo ya no profundizo, pero reflexiono viendo las miradas vacías que nos transforman en ateos de las palabras. Ya nadie cree en ellas. Otros, sin embargo, nos las intentan vender. ¿Esta es verdad o ficción? Cada vez más parece que juegan a ser Dios. El perdón cotidiano se ha vuelto en una palabra más, resonando en un eco lejano, Perdón por chocarme, perdón por pisarte, perdón por colarme, perdón por equivocarme, perdón por no aguantarte. Todas las sentencias tienen el mismo valor. Eso es lo que parece en algún mundo interior. Ya no quedan frases sentidas desde dentro que salen arañando cada latido, que cuestan hasta un suspiro. Perdón, lo siento, te quiero, te echo de menos. Y cuántas más palabras vacías. Letras, copas, camas, personas, almas vacías. Nadie va a venir a salvarnos. Es nuestra decisión última y constante el querer transmitir algo. Somos lo que queramos y tendremos lo que hagamos. Llámalo karma, destino, vibras o energías. Pero todo pasa por algo, aunque duela. Y eso es en lo único que creo. Gracias. La calle está llena, llena una mujer en el fondo de su cuarto, llora sola. Amo un hombre que escribe teorías. Recuerda el día lleno de adioses últimos. Es de noche y afuera me llueve, porque es viernes, diciembre, y te vas. Descobréronnos, tecendo a lingua proibida, dos saloumiños, dos feitizos e das carnes coa que suturábamos, calfío lene de lume as teas esfiañadas do corazón. Sete coroas de preguiza, diez vaguas lascivas e o nome da blasfemia escorregando suave da nosa aura infernal. Un anxo, mana sobre o mundo, como a sangue do ceo incandescente, porta a chave ao descoñecido e unha cadea pesada de prata. Mira para min, atende, mírame, aconteza o que aconteza, penetrarei no valeiro das tuas pupilas, e serei a tua sombra, e serei a tua luz, serei o teu sol vermello, pousando na marqueda. Non te malo agoiro, a combustión nos de distancia tan glacial, e esta lingua proibida será o lenza roupando os nosos peitos espidos. Un anxo descende, heraldo temible, Este suizo inexorable sementará a canción que medrará na terra por longo tempo cando retornemos á brasa primordial. Eh, darvos gracias a todos por vir, eh, por recitar. É decir que a seguinte cerimonia vai ser en Coruña, o mes que ven, e eh, despois será en Vigo. Entón, seguide a conta de cerimonia que votas ou podemos metervos no grupo se queredes para que sigades atentes e así continuar con esta iniciativa.